ostiraluntan goizeko iruak eta laurdenetan eman du alerta zentroko zaintzaileak, zazpiak eta erditan inguru, sua menperatzen lortu dute berrogeita ama bi Mila bosteun metro kajatu erredira horotara, laukakotz bost hektareko ere muan. Kalte materiala handiak izan dira baina zauriturik ez, sutea asidenean etzen aktivitaterik kanopiako gunean. Ondarkinen tratamendua eta berezketa mekanikoa egiten zen zonaldean izan da sutea, Martin Bizota, Un incendie s'est déclaré ce matin à 3h euh, du matin. Hein. Il y a une partie qui n'est pas impactée, c'est celle du tri. Les, les, agents sont au travail et continuent à fonctionner. C'est la partie où arrivent les, ordures ménagères qui est impactée. Là, les locaux étaient vides. Hein. Donc on a effectivement, il y a des gaines et des gaines de plastique. C'est ce qui a... Euh, gaines de plastique euh, euh, qui ont fait cette fumée importante, hein, voilà. arabera ez da ondori horik izanen biztan zat, zerbitzuaren segida segurtatu baitute ondarkinen bilketan, kalteen eina ez dute oraino zenbatu baina, jakin kanopia zentrorako irurogei milioi euroko inbertsioa egin zela, ondarkindegiko beste eguneak martxan segitu dute goizuntan.